Toe is Boset sien van Saul hoor dat Abner in Hebron gesterf het, het hy so geskrik dat hij niks kon doen nie, en al die mensen van Israël was baie bang. Is Boset het twee officieren gehad wat die leiers was van mannen wat stede aangeval het en wat die goed in die stede gevat het. Hulle name was Baana en Rekap, en hulle was seens van Remon, een man van die staat Beerot. Hulle was Benjamin mensen, want Beerot was in die land Benjamin. Die mensen van Beerot het waar die stad getaljem gevlug en hulle is nou nog daar vreemdelingen. Selse sien Jonathan het een sien gehad. Die sienze bene was verlam. Hij was vijf jaar uit toe hulle gehoor het wat met Saul en Jonathan gebeur het na by Israel. Die vrou wat die sien opgepas het, het omgeneem en gevlug, maar zij was zo so haastig om te vlug dat zij om laat val het, en hij het verlam geword. Die sienze naam was Mephibuset. Rekap en Baana, die seens van Rimmon van die stad Beerot, het op die warmste tijd van die dag in die huis van Isbosheden gekom toe hij die middag geslaap het. Hulle het gesê hulle bring koring en hulle het vir Isboshed in sy maag gesteek en gevlug. Terwijl Isboshed op zijn bed in die slaapkamer geleid, het, het hulle in die huis ingekom en hulle het om doodgemaak. Hulle het sy kop afgesnij en saamgeneem, Hulle het die hele nacht op die pad dier die Jordaan vallei geloop en hulle het is bosetse kop vir David in Hebron gebring. Hulle het vir die koning gesê, hier is die kop van je vijand is boset sien van Saul wat jou wil doodmaak. Die Heere het vandag vir Saul en sy nageslag gestraf oor wat hulle aan meneer die koning gedoen het. David het die broers Rekab en Baana, die seens van Rimmon van die stad Beerot, geantwoord en hij het vir hulle gesê, luister, so seker soos die Heere lewe wat mij uit elke gevaar gereed het, toe iemand voor mij in sieklag kom vertel het dat Saul dood is, het hy gedink hy bring geen nieuws. Toe het ek omgegryp en ek het hom doodgemaak. Dit is wat ik vir hom gegee het vir sy goeie nieuws. En wanneer Skelum sy onskuldige man in sy huis op sy bed doodgemaak het, wat moet ik doen? Ik moet jullie straf omdat jullie om vermoord het en ik moet jullie wegvee van die aarde. David het toe vir die jong mannen gesê om die twee mannen dood te maken. Die jong mannen het dit gedoen en hulle het die twee mannen sy hande en voeten afgekap. Hulle het die mannen opgeraam bij die dam in Hebron. Hulle het die kop van Esboset geneem en hulle het dit begrawe in die graaf van Abner in Hebron.